azaroak sei gaur haste azkena da eta hau berri hon albistegia duzu ea berriozar erratiaren albiste mankizuna ze berri dakarzke guzu gaur xabi. Bai, gaur hasiko gara Euskara ikasteko bekekin. Alaxe berriozarko udalak Euskara batzordearen bidez Euskara ekastea diruz lagunduko du horretarako beken eskarirako deialdia luzatu du amasei urteko amasei urte barkatu baino gehiago dituzten pertsonak berriozarren erroldatutakoak baita autonomoek eta egoitza soziala berriozarren duten mikroenpresetan lan egiten duten langileek eskatua lezango dute beka eskatzeko EPA azaroaren batetik hogeita marrera eskatutako agiriak sarrerak udaletxeko auzo bulegora eran beharko dira astelenetik, ostiralera zortzietatik, eguerdiko ordubietara informazio gehiagorako irubebikoitz.berriozar.es edo eguzkiplaza.neten. Elduen antzerkia eh, aldiaren hogeita maikagarren edizioa Bai azaruan zehar berrio zarko helduen antzerkialdiaren aldiaren hogeita maikagarren edizioa eskaintzen ari da aurten, eh, entzunaretuan ikusi halko diren lau Antzeslanek osatuko dute antzerkialdia. aldia. Ilaren amarrean igandearekin, bai taldeak El Club de las Mujeres Invisibles. Antzeslana taularatuko du obra honek, hainbat emakumeren aitormenak azaltzen ditu zuzeneko musika, Iñaki Xalbadorrek joko du. Eta kulturarekin e, zerikusia duen eh, berriekin jarritzen dugu Feli Bilakamparen margoak ikusgarri kulturgunean. Alaxe azaruaren namasia arte izango ditugu ikusgai Feli Bila margoak kulturgunean arratseko bostetatik bederatzeak bitarte. Alfonso Amabigarren gotorlekoaz e, eh, diarduteko mai inguaroa kulturgunean bihar rostegunarekin, Carmelo Urrak eta Joakin Urtasunek Alfontxo Amabigarrenaren gotorlikuaz itzalditxo eman gute hasieran berriozarko herriari zeukion gotorlekoa, baina berriogoitiko herriari egokitzera pasezein gero honen arrazoiak azalduko, dituzte urrak eta urtasunek azkenik larun batean berriozarko muga historikoen ibilbidea egingo da eta honekin ingurumenaren asteari bukaera emango zaio. 2014 garrengo egutegian agertuko den azaleko irudia aukeratzeko asmoz diseinu lehiaketa eginen da. Berriozarko udalaren gazteria batzordeak eta ohitura osasungarriak bultzatzeko komunitate proiektuak bultzaturiko lehiak eta dugu hau lehiak eta honetan, zortzi urtetik, ogitan hamar urte bitarteko gazteak aurkeztu daitezke beti ere, berriozarren erroldatuak badaude. Diseinuko lanak aurkezteko epea irikita dagoia danik, azaroaren nama arte luzatuko da, izen emateko epea ulanak, hensekun abildua arroa gmail.com, elbidean aurkeztu arituko dira bertzenaz, udaletxeko harrera uleguan ere aurkezterik izango da informazio gehiagorako irubebikoitz.berriozar.es urrialdean. Labargan mus txapelketa azkarra antolatu dute. Bai, txapelketa azkar hori azararen bederatzean labargan jokatuko da arratseko irutxarretan, ezango du hasiera animatu nahi den oro azaroaren zortzea, baino lehen izena eman beharko du, hogei euro horrendu beharko dira bikotearen izena emateko momentuan. Azaroaren bederatzean bertan, finalaren ondoren, sari banaketa egingo da eta eguna burubiltzeko askaria parte hartu duten guztientzat. Thank eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio iragarpenak garazi? Ba, zerua, odei gutxirekin edo partez odeitua izango dugula, ego mendebaldeko aizeaula ibiliko dela, eta temperaturei dagokionez maksimoak gutxi edo nahikoa egoko dira gaurkoan. Atzo bezala, azkenin enpeltasuna gaur baliteke tantarik erortzen ez ikustea. Thank eta hau izan da guztia gaurko alestegiari daukionez, informazio gehiago, datozen orduetan berrio zarrirretiaren sintonian, fmko punto zortzian, edo orduoro, interneten eguzkiplaza.neten.